Càpsules musicals plenament romàntiques i en el món del jazz amb Rafael Corbí. Avui amb la música de Susanna McCorkle. Why should we waste a night like this? Why should we waste a single kiss? Why can't we laugh at tomorrow? We'll pay what we bought. Una pena i una tristor que ens venen quan escoltem la seva música per recordar la seva vida. Una malalta de depressió durant moltíssims anys, la Susana McCorkle, per al seu costat, ens va deixar unes cançons fantàstiques, admirada, molt admirada en el món del jazz americà i de la música en general, per al seu estil directe, sense cap mena de luxes envoltant la seva veu, eh, amb una intensitat tranquil·la molt, molt emotiva. Susana McCorkle va néixer a Berkeley el primer 1 de gener del 1946 i va morir el 19 de maig de 2001, víctima de suïcidi. Avui la recordem a través d'alguna de les seves més espectaculars cançons d'amor, amb aquest jazz tranquil que ens aportava. Vestes com aquest Why Don't We Try Staying Home. And life's been one long route unending We're always opening plays and closing cabarets. It seems to me our ways need mending. Let's let the dressy dames La oh, Susana McCorkle va néixer a Berkeley, com hem dit, a Califòrnia. Va estudiar llengües modernes a la Universitat de Califòrnia, Berkeley. Després de deixar els seus estudis per viatjar a Mèxic, eh, va rebre el seu Bachelor's Degree en literatura italiana el 1969. Després va començar a córrer per Europa, primer a París, després a Roma, on va treballar com a traductor. I va començar a cantar professionalment després eh, d'escoltar enregistraments de Billie Holiday a París als anys 60, finals dels anys 60. El 1972 es va traslladar a Londres per eh, seguir la seva carrera de cantant i fer els seus primers enregistraments, unes sessions amb el pianista Keith Ingham el 1975, seguides per el seu primer àlbum, la música de Harry Warren, amb Emmy el 1976. A finals dels anys 70 va retornar als Estats Units i es va instal·lar a Nova York amb 5 eh, mesos de compromís amb el Cookery del Greenwich Village. El seu estil eh, molt madur i la seva veu va realitzar i va realçar d'una manera espectacular els seus enregistraments, les seves interpretacions. Va continuar gravant durant tots aquests anys i també ho va fer al llarg dels anys 90. Eh, Dos dels àlbums de Susanna McCorkle, fets per Concord, No More Blues i Sàvia, van tenir un gran èxit i van fer que el seu nom fos conegut en tot el món. -hmm. Have you anything to say to me? Won't you tell me where my love can be? Is there a meadow? La doncs Susana McCorkle va ser enregistrada per l'Institut de l'Smithsonian, sent la cantant més jove que mai havia estat enregistrada per ells amb la música popular. També va actuar a l'Avery Fisher Hall del Lincoln Center i a l'Alice Tully cinc vegades i en el Corny Hall tres vegades. Va ser solista invitada amb Skitch Anderson and the New York Pops, una, una orquestra de 80 membres, amb un concert de música brasileña. Precisament gràcies a les seves habilitats lingüístiques va traduir lletres de brasilenys, francesos i cançons italianes italians, notablement per al seu magnífic àlbum brasiler, Sàvia. Tenia una afinitat especial per la bossa nova i va ser espectacular. El seu últim compacte el va publicar l'any 2015, Deus de Berlín Concert, enregistrat el 1996 en la celebració del seu 60è aniversari. Thank you. lentement dans le soir. Le train s'en va sur le quai son mouchoir s'enfuit Mondells. Una cantant espectacular que sempre deia que preferia cantar balades, però que tenia un feeling especial també per les cançons rítmiques. La seva interpretació del tema Swing Dark Music de Louis Armstrong va ser realment espectacular. Una supervivent de càncer de pit, McCorkle va patir durant molts anys, com he dit abans, de depressió i es va suïcidar el 19 de maig de 2001, als 55 anys, eh, al saltar del balcó de la seva casa, de l'apartament del pis número 16 del carrer 86 a l'oest de Manhattan. Estava sola. Es va publicar Corazón Mordaz, una biografia escrita per Linda Dalt, que va ser publicada el 2006. La música avui ens ha acompanyat perquè, com eh, sempre s'ha dit, there's no business like show business, i el negoci, en aquest cas, el va portar la Susanna McCorkle amb un pla molt íntim. Aquesta és la seva música. The butcher, the baker, the grocer, the clerk get paid for what they do but no applause. They'd gladly bid their dreary jobs goodbye for anything theatrical and why. There's no business, like show business, like no business I know. Everything about it is appealing. Everything that traffic will allow.